Pradžios knyga 31 skyrius. Jokūbas girdėjo Labano sūnus kalbant. Jokūbas pasiglemžė visą, kas priklausė mūsų tėvui. Iš mūsų tėvo jis įsigijo visą šitą turtą. Be to, Jokūbas pastebėjo, kad Labanas jo atžvilgiu nebuvo toks kaip anksčiau. Viešpats tarė Jokūbui grįžk į tėvų šalį, pas savo giminės. Aš būsiu su tavimi. Jokūbas pasišaukė Rachelę ir lėja į lauką prie savo bandos ir joms tarė. Aš matau, kad jūsų tėvas mano atžvilgiu nebėra toks kaip anksčiau, bet mano tėvo dievas buvo su manimi. Jūs pačios žinote, kaip visomis jėgomis tarnavau jūsų tėvui jūsų tėvas apgaudinėjo mane ir dešimt kartų keitė mano atlyginimą. Tačiau Dievas neleido jam manęs skriausti. Jei jis sakė, dėmėtėjai te būna tavo atlyginimas, visos oškos ir avis vedė dėmėtus. O jei jis sakė, drižuotieji te būna tavo atlyginimas, visos avis ir oškos vedė drižuotus. Taip, Dievas atėmė jūsų tėvo gyvulius ir man atidavė. Gyvulių poravimosi metu sapne mačiau, kad drižuotieji, dėmėti ir kerši patinai eina prie patelių. Tada Dievo angelas sapne man tarė. Jokūbai, aš atsiliepiau, aš čia. Jis tarė, žiūrėk, visi drižuoti, dėmėti ir kerši patinai eina prie patelių. Aš mačiau visą, ką Labanas tau darė. Aš esu Betelio dievas, kur tu patepiai paminklinę akmenį ir davei įžadą. Išeik iš šito šalies ir sugrįžk į savo gimtinę. Tada Rachelė ir Lėja kalbėjo. Ar mums dar yra dalis tėvo namuose? Argi mes, nelaikomos svetimomis. Juk jis pardavė mus ir gautus pinigus už mus naudoja savo. Iš tikrųjų, visi turtai, kuriuos Dievas atėmė iš mūsų tėvo, priklauso mums ir mūsų vaikams. Taigi, dabar daryk visą, kad Dievas tau įsakė. Jokūbas užsodino ant kupranugarių savo vaikus ir žmonas išsivarė visus savo gyvulius ir pasiemė visą savo mantą, kurią jis buvo įsigijęs padan arame, kad eitų pas savo tėvą Izaoką į Kanano šalį. Labanas tuo metu kirpo avis. Tada Rachelė pavogė dievukus, kurie priklausė jos tėvui. Jokūbas apgavo Sirą Labaną, nes pabėgo nieko nesakęs. Jis pasėmė viską, kas jam priklausė. Persikėlęs per upę, pasuko į Giliado kalnyną. Trečią dieną Labanui pranešė, kad Jokūbas pabėgo. Tada Labanas pasijėmė savo brolius, vijosi jį septynias dienas ir pasivijo Giliado kalnynę. Dievas sapne atėjo pas Sirą Labaną ir tarė, saugokis, Nekalbėk su Jokūbu šiurkščiai. Jokūbas jau buvo pasistatęs palapinę kalnynę, kai Labanas jį pasivijo. Labanas su savo broliais taip pat pasistatė palapinę Giliado kalnynę ir tarė Jokūbui, kodėl tai pasielgiai ir iškeliavai nieko man nesakęs, slapta išvarydamas mano dukteris, kaip karo belaisvės. Kodėl slapčia pabėgai ir pasislėpiai nuo manęs? Jei būtų man pasakęs, būčiau išlydėjęs tave iškilmingai, su dainomis, būgnais ir arfomis. Tu neleidai man pabučiuoti vaikaičių ir dukterų, tu pasielgi neprotingai. Aš galėčiau tau pakenkti, bet tavo tėvo dievas sapne pasakė man, saugokis, nekalbėk su Jokūbu širkščiai. Žinau, tu išsilgai savo tėvo namų ir todėl iškeliavai Bet kodėl pavogė mano dievukus? Jokūbas atsakė Labanui. Pabėgau bijodamas, kad prievarta netimtum iš manęs savo dukterų, o dėl vagystės, tai tas, pas kurį rasi savo dievukus, te miršta. Mūsų akivaizdoje ieškok ir pasiimk, kas tavo. Jokūbas nežinojo, kad Rahelė buvo pavogusi dievukus. Labanas patikrino Jokūbo, Lėjos ir abiejų tarnaičių palapines, bet nieko nerado. Tada jis, išėjęs iš Lėjos palapinės, įėjo į Rachelės palapinę. Bet Rachelė dievokus buvo pasislėpusi kupranugario balne ir atsisėdusi ant jų. Labanas iškritė visą palapinę, bet nerado. Ji tarė savo tėvui, nepyk mano viešpatė, kad negaliu atsikelti, nes su manimi vyksta tai, kas darosi moteriškiams. Jis ieškojo, bet dievukų nerado. Jokūbas supyko ir barė labaną. Kuo nusikaltau, kuo nusidėjau, kad su tokiu užsidegimu mane vyjeisi ir iškritei visus mano daiktus. Ką radai iš savo turtų? Pavesk tą reikalą mano ir savo giminaičiams, tegul jie išsprendžia mudviejų bylą. Dvidešimt metų aš tau tarnavau, tavo avis ir oškos nebuvo bergždžios, ir tavo bandos avinų aš nevalgiau. Kas žvėrių sudraskyta, nenešiau tau, aš pats turėjau atlyginti nuostolį. Iš manęs reikalavai atlyginti, kas pavokta dieną ar naktį. Aš dieną kenčiau kaitrą, naktį šaltį ir miegas bėgo nuo mano akių. Taip, 20 metų tarnavau tavo namuose. 14 metų už dukteris ir 6 metus už bandą. Tu 10 kartų keitei mano atlyginimą. Ei mano tėvo dievas, Abromo dievas, kurio bijojo Izaokas, nebūtų buvęs su manimi, tikrai dabar būtum mane išleidęs tuščiomis rankomis. Mano priespaudą ir vargą matė Dievas ir praėjusią naktį sudraudė tave. Labanas atsakė Jokūbui, dukteris yra mano dukteris, vaikaičiai mano vaikaičiai, banda mano banda ir visa, ką matai, man priklauso. O ką galiu šiandien daryti savo dukterims ir jų vaikams? Todėl ateik ir padarykime sandorą, aš ir tu. Ir tai te būna liudijimas tarp manęs ir tavęs. Tada Jokūbas, suradęs akmenį, pastatė paminklą. Po to Jokūbas liepė savo giminaičiams, pasirinkite akmenų. Tie pasirinkę sukrovė juos ir ant tos krūvos jie valgė. Labanas tuos akmenis pavadino Jagar Sahadutą, o Jokūbas Galedu. Labanas tarė, šita akmenų krūva yra liudytoja tarp manęs ir tavęs, todėl ji vadinama Galedu ir Mitspa. Nes jis sakė, viešpats tegu stebi mane ir tave, kai būsime vienas nuo kito atsiskyrę. Jeigu tu skriausi mano dukteris ar vesi dar daugiau žmonų, nors nėra žmonių tarp mūsų, bet Dievas yra mūsų liudytojas. Labanas toliau kalbėjo Jokūbui. Štai akmenų krūva ir paminklas, kurį pastačiau tarp mūsų. Ši krūva bus liudytojas ir paminklas bus liudytojas, kad aš neįsiu pas tave pro šitą akmenų krūvą, nei tu neįsi pas mane pro šitą akmenų krūvą ir šitą paminklą su piktu kėslu. Abromo ir Nahoro dievas, jų tėvų dievas, te būna teisėjas tarp mudviejų. Jokūbas tada prisiekė tuo, kurio bijojo jo tėvas Izaokas. Tada Jokūbas aukojo kalne ir pasikvietė savo giminaičius valgyti. Jie valgė ir pasiliko ant kalno visą naktį. Labanas atsikėlęs anksti rytą, pabučiavo savo vaikaičius bei dukteris ir juos palaimino. Jis atsiskyrė nuo jų ir sugrįžo į savo vietovę.